Spre slava Domnului cântăm cântarea Te laud, Doamne, la sfârșit. Te laud, Doamne, la sfârșit, De harul care l-am primit, Să fac lucrarea ce mi-ai dat, Smerit mă închin, lăudat. Te laud cu dragostea mea, Te laud cu focul din ea, O, Doamne, cu cânturi din Tine, Și astăzi și n veacul ce vine. Te laud, te laud, te laud. Te laud, Doamne, Savaot, tu alfa și omega tot, din tine-mi curg nemăsurat cântările ilăuda. Te laud cu dragostea mea, te laud cu focul din ea, o, Doamne, cu cânturi din Tine, și astăzi și-n veacul ce vine. Te laud, te laud, te laud. Te laud, Doamne, și doresc în ce mă vrei să cresc, să cresc, prin tot ce-mi dai mai minunat. Să te ascult, lăuta. Te laud cu dragostea mea, te laud cu focul din ea. O, Doamne, cu cânturi din Tine, și astăzi și în veacul ce vine. Te laud, te laud, te laud.